Ora maritima. Secund, secunda pars. Patrus meus, patrus meus quondam perfectus est, erat in Africa meridiana, nunc milita vacat et agelo suo operam dat. Agelus patrui mei non magnus est, circum vilam es hortus, murus horti non altus est, rivus est prope hortum, unde aquam portamus cum hortum irrigamus. In horto magnus est numerus rosarum et violarum. Rosa et violae tibi mi patroe. Magnum, magnum laetitiam dant. Tu, Ludia, cum patro meo in horto saipe ambulas. In angulo horti sunt ulmi, in ulmis corvi nidificant. Corvus libenter specto cum circum nidos suos volitant magnus est numerus corvorum in horto patrui mei multi mergi super ocea oceanum volitant vos mergi libenter specto cum super oceanum ocean oceanum volitatis et praedam captatis oceanus mergis cibum dat patrum meum hortus et agelus suus delectant in agelo sunt equi et vaca et porci et galli gallinaque ludia gallus gallinasque curat non procul ab agelo est vicus ubi rustici habitant non nulli ex rusticis agelum cum equis et vacis et porcis curant ex orto patrui mei scupelos scopulos albus orae ho maritimae spectamus. Scopuli sunt alti, et ora franco gallica non est. Noctu ex scopulis paros, orae franco gallicae spectamus. <clears throat> Velut stellas claras in oceano, oceano, quam bellus est oceani, cum luna, cum luna, cum arant cum luna undas tuas illustrat quanto opere me delectat vos undae caruliae, spectare cum tranquilli tranquilla estis et arenam ora maritimae lavates quanto opere me delectates cum turbulenta est estis et sub scopulis umates et murmurates pars tertia monumenta antiqua Agalis patri mei in cantio est inter dubras et rotubias stitus dubrai et rotubiae opida antiqua sunt multae sunt monumenta antiqua in Britannia multa vestigia romanorum reliquiae velarum opidorum de theatrorum romanorum hodie extant. Multae viae romanae in Britannia sunt, in cantio est via romana inter Rotupias et lundunium. Solum Britannicum multos numos aureus, argenteus, aeneos, aeneos, et Britannorum romanor et romanorum romanorum occultat. Orosticis numi saepe causa lucri, cum arant vel fundamenta aedificorum antiquorum excavant excavant nam numus antiquos magno pretio venum dant venum dant patruo meo magus numerus est numorum romanorum inter ferias commentarios meos de vita mea scriptito <clears throat> scriptito tu brasae pevisitamus nam opidum non proco abes. Super opidum est castellum magnum. In castello est specula antiqua. Muri speculae alti et lati sunt. Condamerat parus Romanorum. Prope speculum speculam est edificium consecratum. Iam secundo saeculo post Christum natum basilica Christiana erat. Castellum in promontori promonturio orae maritima stansat. Pos castellum sunt clivi gramin, graminei et lati. Ex, ex, ex castello fretum gallicum spectas. Ante oculos sunt vella alba motorum navigorum, navigiorum. Navigiae sunt Britannica, Franco-Gallica, Germanica, Belgica. Nonolo ex navigi is, Britannicis castella nominata sunt. Littera C in signo est castella in Africa meridianum navigant ubi patria mea est.